dneska vás chci pozbudit uh, velice důležitým slovem, asi nejdůležitějším, jaké jsem kdy kázal, uh, obrovsky důležitým, obrovsky důležitým, mega zjevením. Budu mluvit o slově, o vlivu slova, uh, takovým způsobem, jakým si v životě nikdy neslyšel předtím a ani potom asi neuslyšíš. Tak důležité kázání jdu říkat o vlivu Eh, Božího slova. Takže pojďme hned na to. Eh, Nájdete eh, list Kološanům, třetí kapitolu. A kým najdeme, nalistujeme list Koloským, třetí kapitolu, tak chci vám říct, že to, kým ty jsi, to, čím ty žiješ, Eh, do obrovské míry <clears throat> ovlivňuje, ovlivnilo suma slov, které si v životě slyšel a ty okolnosti k tomu slovu, které tě ovlivnili, to je taky důsledek eh, slova. Eh, nic nepovstalo bez božího slova, to je biblicky duchovné zjevení a na tomto světě to, co udělal člověk, nic nepovstalo bez slova bez e, myšlenky, to znamená všechno, co člověk stvořil, tak e, předběhla e, slova a předběhly myšlenky. A pokud e, nějaké věci člověk udělal a předběhla to zlé slova a zlé myšlenky, e, tak e, se staly zlé věci. Pokud e, se člověk rozhodl přijmout dobré myšlenky a řekl dobrá slova, tak z toho vznikly eh, dobré věci. A teda na světě eh, má vliv dobré a zlé slovo a dobré a zlé slovo ovlivnilo aj naše životy. A suma dobrých věcí a suma zlých věcí, které jsou v našich životech, jsou, eh, je sumou slova. To znamená plus, minus, všechno to, co bylo řečeno, a nejenom co bylo řečeno a co bylo myšleno a vykonáno proti nám, ale co e, prošlo naším životem, to znamená to, co se nám dostalo do srdce. Takže já chci mluvit o vlivu slova, o obrovském e, vlivu slova které má na lidský život. A my jsme duchovní lidé, křesťané, teda my jsme postavili svůj život na tom, aby nás Boží slovo ovlivňovalo a Boží slovo nás ovlivňuje přes srdce, teda k tomu, co jsem už řekl, aby jsme to lépe porozuměli, eh, o čem je řeč, tak mluvíme o tom, že nás ovlivňuje slovo, které protéká cez naše srdce, anebo jinými slovy, to nás ovlivňuje, takové slovo, které se nás dotklo, které, eh, které proteklo naším srdcem, to znamená, že eh, které prošlo naším nitrem. V případě, že eh, slovo prošlo jedním uchem dnu a druhým ven, tak takovéto slovo Eh, nás nějakým způsobem neovlivnilo, eh, nevyformovalo. A my jsme lidé slova, božího slova, my jsme lidé, které eh, ovlivňuje boží slovo, tak vás chci na to upovědomit, upozornit, že mluvíme o vlivu slova, které protéká Eh, naším srdcem, které nás eh, formuje, které skutečně ovlivňuje náš život. Koloským 3.16 je napsáno. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá, ve vší moudrosti, se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chválospěvy, oslavné zpěvy a duchovné písně. A všechno, cokoliv činíte, slovem nebo skutkem, činte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Amen. Teda tu je například popsaná dnešní bohoslužba, kdy ze srdce zpíváme eh, chvály Bohu a všechno, a všimněte si, je tam slovo a skutek. To znamená, že eh, lidský život, lidské konání se vyjadřuje eh, slovem a skutkem a slovo, eh, slovo a připravte prosím vás baterie, protože se mi zdá, že ten mikrofon pomalý odchází, anebo tam něco udělejte, protože to nějak zabržuje zvuk, nebo co se děje. Teda slovo protéká Eh, cez naše srdce a když se toto děje, eh, když eh, ho zachytí naše srdce, tak se připočítá tím vlivem k našemu životu, dobré nebo zlé, a to ovplyvňuje naše myšlení, naše mluvení. Všechno se skutečně děje to, co jde přes srdce, ne to, co jde mimo srdce. A my se k tomu dostaneme, že je zapotřebí chránit eh, svoje srdce a eh, tu je zjevení, že ať Kristovo slovo, Kristova réma bohatě přebývá ve vašem srdci. To znamená, je tam v originálu réma, Kristova réma, ať bohatě přebývá ve vašem srdci. Teda křesťané jsou lidé, kteří poznali, že největší eh, moc má Boží slovo a největší moc má Boží slovo, které protéká lidským životem cez jeho srdce v podobě Kristovi rémy. Teda řečtina ukazuje, že uh, uh, slovo je popsané Eh, výrazy, jako je grafe, logos alebo réma. Když je eh, napsané slovo na papíry, například vytisklé v tiskárni do knihy, tak to je grafe, když má něco svoji grafiku, když má něco svůj tvar a způsob, jakým je to na papíry zachyceno, tak to je grafe. A, eh, když má slovo moc, tak eh, když vemeš grafe Bibli eh, do ruky, tak řekneš, toto slovo má moc a na to se říká amen, je ano, je to tak, my to víme, a, ale když, si, eh, když má Boží slovo, Bible, moc, a když ty si vemeš dvě Bible a postavíš do polici, tak neznamená, že máš oproti tomu, kdo má v polici jednu Bibli, dvojnásobnou moc. Protože grafé Eh, tuto moc eh, nezabezpečí eh, tím, že bohatě rozmnožíš v polici Bible. Amen? To je grafe. Ani tě to neovlivní tím myšleným stvořitelským způsobem, jakým to Bůh myslel, když řekl, že slovo má moc, tak jak to zjevuje Bible, Boží slovo, Eh, to je uh, eh, grafe. Potom je logos a to je ten obsah, to je to, jak, jak jsou ty písmena poskládány. to je ten obsah, které to nese, ten význam, uh, to podání. Uh, mohli bychom říci, že logos je uh, odevzdání informací. Jo, to znamená, že klasická informace je, že Ježíš přišel na zem a přišel z nebe. To jsou všechno informace, odkaď kam e, přišel, že e, přišel z nebe na zem a potom ze země odešel do nebe. Že na zem přišel do Izraele, do e, Betlehema, do Jeruzaléma a e, toto ještě neovlivňuje člověka, to jsou informace. To, co ovlivňuje člověka, jsou e, význam informací, kdy už můžeme říkat, že ak máme tyto informace, ak je správně chápeme, ak e, je správne dáme do súvisu s božím e, plánem, pochopením Boha, nášho života, tak tam už se začíná rodit e, vliv, tam už začíná to slovo ožívat a to oživené slovo Bible nazývá réma a to je od slova reo, co znamená, že teče a tekoucí voda, v Izraeli sladká voda se označuje jako živá voda. Jo? To znamená, když máte v Biblii, že a byla tam živá voda, eh, tak eh, se myslí, že tam byla tekoucí reo eh, voda, to znamená, že působící. A ta voda tam, kde působí, tak ovlivňuje to prostředí a je základem Eh, k biologickému životu a víte, že člověk eh, se ji napije. A toto je obrazem toho, že je přirovnané k tomu, co člověk fyzicky vidí, to znamená, aby se pozvedl z těch fyzických věcí, z toho vlivu vody, aby porozuměl vlivu božího slova. To znamená přesně to, co pro rostlinu a pro žíznivého jelena a pro tebe žíznivého znamená voda, to znamená duchovně, v duchovní rovině, Boží slovo e, stejně pro lidský život. Čiže jedna biologická úroveň je, že není člověk živ jenom chlebem, kde v biologické rovině je živen s chlebem a sytý chlebem a vodou a v duchovní rovině je přirovnané Boží slovo jak k vodě živé, k tekoucí, působící, sladké, tu, kterou potřebuje člověk k životu, tak k chlebu a samozřejmě ke kolika různým věcem je přirovnané Boží slovo, tak tolik významu alebo způsobů moci vlivu slovo Boží má. Toto všechno Ježíš vyučoval v podobenstvích o semeně a na další, na další eh, mnoho, mnoho způsobů. A když už jsme s tím obeznámeni, jakože jsme, tak potom apoštol Pavel v tom křesťanském duchovním světě říká Kološanům, že ať Kristovo, víte, víte si to vůbec domyslet, že před dvěmi tisíci lety uh, takhle rozuměli uh, fungování uh, logosu, slova, rémy, uh, lidé, kteří znali Boha a uh, už před dvěmi tisíci lety, takhle tomu rozuměli a ještě aj dávno předtím a rozumí lidé tomu aj dneska a aj dneska stále to funguje. Stejným způsobem, nic se nezměnilo, boží slovo eh, zůstává stejné na věky. A toto všechno, co teď říkám, toto všechno my už dávno víme, Svoje já to dávno vím, jsem 30 eh, let křesťanem, ale to stačí, aby byl člověk dva roky křesťanem a pohyboval se v prostředí, kde je vyvýšené Boží slovo a toto, co jsem řekl, všechno ví a toto všechno je první ochutnávka sycení se Božím slovem. Toto je pro znouzrozeného křesťana mana, toto je eh, toto eh, povědomí a známost o vlivu významu Božího slova, je tak e, základní a tak chutné a tak prvořadé o, e, eh, oboznamující se v křesťanském životě, že to člověka přenáší z pouště, tak jak je mana z nebe, přenesla a e, e, uživila v, e, v tom přechodu z pouště do zaslíbené zemi. Takže toto je celé úvod. A když začnu dnešní kázání, to mimořádné kázání, s tím mimořádným odkazem, s úplně mimořádným odkazem, s tak důležitým odkazem, který prostě, když porozumíš, tak tě to prostě jako z děla kouvly vystřelí úplně do jiné dimenze eh, vnímání sebe, všeho a eh, ovlivní to tvůj život. Takže když mluvíme, velice to ovlivní tvůj život, protože budeme mluvit a vyzdvihneme z písma takový, takový příběhy na, pro ten účel, aby ten, eh, ta živá Kristová réma, teda působící Boží slovo, proteklo tvým srdcem teď takovým způsobem, aby tě ovlivnilo tak, jak o tom mluvím, že Boží slovo ovlivňuje. A eh, ten obsah, ten logos, který budu říkat, ten je ten, že Boží slovo, anebo slovo všeobecně, má obrovitánskou moc a e, e, zásadní moc v dobrém i v zlém, čiže dobré i zlé slovo. A znovu zdůrazňuji, že e, to, co proteklo tvým životem, suma dobrých a zlých slov, to je aktuálně teď náš život. A protože Bůh to věděl, tak e, se Bible slovem obrovským způsobem intenzivně zabývá, ale strašně moc intenzivně. A e, když se podíváte do Evangelia Jána, teda ta suma slov, eh, eh, která protekla naším srdcem, eh, nás vyformovala a dala nám tento život. A suma slov, která protekla naším srdcem, tak dává sílu a je moc slovu, které, které máme Eh, eh, v ústech, eh, které říkáme. To znamená, že to, co Boží slovo vypůsobilo, to, co se nám do srdce dostalo, to jde i z našeho srdce venku, protože Bible říká, čím je plné srdce, to říkají ústa. To znamená, že a to, to ovlivňuje. Když ústa říkají něco, co přišlo do nich ne z, z, ze srdce, to je nic ale eh, to, co se dostalo do srdce, to tam vzalo tu eh, moc, tam, tam, tam se to eh, stálo tím, čím to je, buď negativním sílou nebo pozitivní sílou. A Bible říká, že máme nade všechno chránit naše nitro, aby Kristova réma protékala naším srdcem, taková síla Božího slova, která skutečně nás uzdravuje, rozvíjí, Eh, která nás eh, eh, posiluje a která tvoří okolem nás vse, všechny a samé dobré věci. Amen? Teda, jak důležité to je, tak důležité, že na začátku Evangelia samotný apoštol Jan, evangelista, začal Evangelium mega bombastickým zjevení o boží slově, kdy to říká, víte, řekové věděli, Eh, strašně moc o tom, jaký, jaký význam a jakou moc má, boží, eh, má slovo jako takové, logos. A réma, to jsou řecké výrazy. Řekové eh, to měli ve svém slovníku, teda chápete, že oni byli dozadu v historii konfrontováni tím, aby řekli, aby rozstřídili mezi logosem, rémou a mezi grafem toto, to tím se oni e, zabývali. Ale byl to apoštol Jan, který skrze svatého ducha vyzvedl do povědomí světa, že e, to vrémou, tím logosem je samotný boží syn. Mega, mega, mega zjevení. Tak začíná Evangelium Jána. Evangelium Jána začíná e, tak, to byl Jan, použitý byl na to Jan, začíná, a jako začíná celá Bible. Teda víte, že, že eh, někdy, když se začne o nějakém pohledu mluvit, o nějaké knihe, knize, listě, tak se začne mluvit, že z jistého pohledu, keďže Boží slovo žádné není méně a více důležité, tak eh, když eh, je každé jiné, tak je každý list, každý boží slovo, jeho zařazení něčím jedinečné, výjimečné, lišící se od něčeho, od těch ostatních. A když se podíváte do Evangelia Jána, tak e, Evangelium Jána začíná přesně tak, jak začíná celá Bible. Celá Bible začíná na počátku. Na počátku Bůh stvořil nebesa i zemi. E, a na počátku je e, latinský slovo je genesis. Genesis a e, Genesis, anebo e, hebrejsky na počátku je Berešit. To, co je prvá Mojžišová, e, co je Genesis latinsky, tak to je hebrejský Berešit. A to slovo Berešit v tom kořenu má, že na počátku Bůh stvořil, anebo anebo to berešit se dá eh, přeložit, eh, že princip. Na počátku Bůh stvořil nebesa i zeme, takže by se dalo pročíst ten počátek, že princip stvoření, jo, tak to začíná Bible. Eh, princip stvoření je, že Bůh mluvil. Amen? A když se podíváte do Evangelia Jána, tak Evangelium Jána začíná eh, taky na počátku Berešit, takže tu znovu je Ján začíná tak psát uh, uh, Evangelium, že ho začíná psát jako celou Bibli, jako celý princip zjevení. Takže principem, anebo je zjevený princip Evangeliem Jána. Na počátku nad principem bylo slovo anebo principem všeho je slovo. Je počátkem úplně všeho. A to slovo, které je principem a nad principem a principem všeho i stvoření, tak toto slovo bylo u Boha. Čiže eh, tímto principem, nad principem je slovo Boží. Slovo jako takové, a to slovo, které je nad principem stvoření, které tvoří, je slovo, za kterým stojí Bůh, lebo jenom Bůh má stvořitelskou moc. Amen? A to slovo bylo u Boha. To bylo na počátku u Boha, všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo nic z toho, co jest. A v něm byl život a ten život byl světlo lidí a to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. To znamená, v božím slově, v té protekající rémě je život a světlo lidí. To je to, je to co, eh, po čem jsou lidé eh, žádostiví, co žádají. Prostě v slově je život, v slově je světlo. Život a světlo je tu srovnané do jednoho. To znamená, že eh, světlo a život je Kristus, slovo je Kristus, všechno je Kristus. Všechno je, eh, všechno je Kristus, anebo Kristus, světlo a život je Boží slovo. A Boží slovo a Kristus a život a světlo se v osobě lidské Ježíše Nazareckého zjevil. Čiže v Ježíšovi Nazareckém Eh, je světlo. V Ježíšové Nazareckém je život, v Ježíšovi Nazareckém je Boží slovo, v Ježíšovi Nazareckém je Boží syn. V něm je úplně všechno. A Boží syn, spasitel, spasitel je v něm. Všechno je v něm. Ale teď jsme zaměřeni na slovo. A e, e, Ján pokračuje dále a v 12. verši čteme. Ten však, ne, e, Eh, no, 14. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To je inkarnace Božího syna, Božího slova do těla. A přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu jako eh, jednorozeného od oce a byl plný milosti a pravdy. Toto je už Boží slovo. Amen? To znamená, že když je to Kristova réma, tak je plné pravdy a plné milosti. Milosti to je prostě taková síla energie, že když do tvého srdce jde slovo, tak se tam rozpadá na milost Eh, eh, v tvém srdci, to znamená, že podle toho víš, že to je Boží slovo, že ti vlny milosti přináší a podle toho, že je ti přinášena milost, tak podle toho víš, že to je Boží slovo. Milost znamená, že, ti to, že se na tebe navaluje lavína něčeho, něčeho dobrého, že se na tebe navaluje lavína Eh, eh, taková vlna eh, přijetí, lásky, taková vlna dobroty, taková vlna naděje, odpuštění, taková vlna, že, že ta, ta, takový, taková teplá vlna, že když zacítíš ve vzduchu teplou vlnu, v zimě, když jdeš do nějakého obchodného domu a tam prostě je takový fukár, který tě ofučí teplou vlnou, vzduchem tak když je kázané slovo, a v tom slovu, když je, když je láska, tak srdce to cítí jako takovou teplou vlnu a podle toho ví, že aha, je kázané Boží slovo, lebo uh, láska e, mě ovanula. Aha, je kázané Boží slovo, lebo milost mě ovanula, naděje mě ovanula, radost mě ovanula dobrá budoucnost mě ovanula, naděje, pozvednutí mě ovanulo, to bude Boží slovo. A když je Boží slovo kázané, tak má být neseno uh, uh, toto a má to být neseno v plnosti. Bible říká, že on přebýval mezi námi a byl plný milosti a pravdy. To znamená, že ta vlna je taková dostatečná a to ještě větší euforii působí, že, že, že není tam, že no je to dobré, ale je toho málo. Ne, vůf, je toho prostě úplně uh, dost. A když přišel Ježíš, tak v tom bylo úplně, úplně dost všeho. To znamená, že tým lidem nic nechybalo. Víte, člověk je eh, eh, stvořen s určitým obsahem a když ten obsah je naplněn, tak člověk to cítí. Hoho! Cítí to, že, že jsem naplněn, uspokojen, prostě nic mi nechybí. Aleluja! Proto je Boží slovo například e, přirovnáno k mléku, e, e, když matka kojí dítě, protože Bůh to tak stvořil, aby když matka nakojí dítě, protože ho tak stvořil, to když řve, že mu chybí to mléko, tak řvání malého dítěte, že mu chybí mléko, to ukazuje, že v životě má problém. A e, já jsem to pozoroval. <laughs> A víte, co jsem vypozoroval? že když toto malé dítě řve, že chce mléko, tak jsem zjistil, že to je jeho největší problém. <laughs> že ono větší problém v tu chvíli nemá ani nikdy jindy. Největší problém. A víte, o čem to mluví? Že i když je dospělý člověk, tak největší problém má, když nemá boží slovo, když nemá tu rému, když nemá kolem sebe ty fukáry, které mu fukají prostě to teplý boží slovo. Čiže měl by mít kolem sebe člověk lidí, které mají srdce. Protože <laughs> réma jen se srdce prochází. Amen? Ne tak, že si dáš oné na, na, na připomínku do mobilu, že máš někomu něco pěkné říci. To celé ukazuje, že to, že to ze srdce není, ale ze srdce je spontánně. Spontánně, to znamená, že si živý fukár, spontánny, který prostě foukáš a zároveň chceš být prostě takhle uh, uh, uh, ovalen, ofouknut vlnou dobrých slov. Jo? Jaké milujte. Milujte. <laughs> to znamená, že míra přiložení srdce k tomuto slovu mu dává sílu když e, to nemá tuto srdeční sílu, tak je to kliše. <laughs> Amen? Uh, někdo, někdo ti říká, že tě miluje tak, že když uh, eh, vedeš do Teska k regálu s pohledami a tam si čteš ty přání, tak tě to více ofoukne láskou. <laughs> jako, jako když ti to někdo říká, anebo neříká. Jo, vemeš pohled a tam je napsané milují tě. A je ti lépe, jako když někdo na tebe doma mluví Eh, eh, eh, podle srdečnosti toho, nebo ten, kdo to psal, kdo to vymyslel, tak trochu je to tam otisklý, otlačený. Takže to slovo se stalo tělem a to, že se slovo stalo tělem, tu je zjevený ten princip na počátku. To znamená, že samotný Bůh se zhmotnil v osobě Ježíše Nazareckého. Když Bůh stvořil vesmír, mega zázrak, hvězdy, mega zázrak, viděli jste je? Viděli jste? Normálně jsou tam zavěšený v tom prázdnu, ten velký vůz. Víte, kolikrát jsem ho viděl, říkám si, že, že se neposunou ty hvězdy, že se, že se trochu nepohýbou do stavu, že to už ani vůz velký není. Oni furt jsou tam úplně přesně zavěšený, člověk nemá šanci se k ním přiblížit, eh, eh, dostat zatím. Pozdravuji kolegy z NASA. Zatím. Ale já si myslím, že aj dost dlouho. Jo, se díváš na tu hvězdu a ona se ti přimlouvá, no, co, to čumíš, co? <laughs> Vidíš mě, že? Jo, no, a nic, to je celé. mega zázrak, že Bůh řekl, aby Biblia jsou. Ale poslouchejte, eh, na to jsou ne lidské slova, kdy se zhmotnil samotný Bůh, Pán Ježíš Nazarecký. Poslouchejte, kdyby z minulosti eh, jeden člověk, který zná Boha, co by chtěl, kde by chtěl, kde by si chtěl eh, žít. Za Abrahama Lincolna v Americe, za Vinetu a mezi Indiánmi nebo Marco Polo uh, uh, uh, na cestě do Číny, nebo Krištof Kolumbus. A nebo by si chtěl být v Galileji, když Ježíš mrzáky uzdravoval. Když přišel člověk bez ruky, odešel s rukou když mluvil v synagoze, když přišel malomocný a řekl, že chcem, eh, kdyby si chtěl, můžeš mě očistit, a Ježíš řekl, chci, buď čistý. Fuh. Když eh, vedle, vedle eh, bedside, zase mám husí kůži. <laughs> když vedle uh, eh, uh, eh, Becajdy zavolal toho, toho uh, uh, uh, němého, když mu na jazyk do úst naplýval. A ten začal tak krásně mluvit. <laughs> když kázal uh, uh, Ježíš, to muselo být nádherné, krásné. Ale poslouchej, mnohí lidé, mnohí lidé eh, jim bránilo jejich srdce, jejich přijímač k tomu, aby to jasně eh, viděli, proto ať Kristova réma bohatě přebývá ve vašich srdcích. Takhle začíná dobrá zpráva Evangelium, že slovo se musí stát tělem. To znamená, pokud je to boží slovo, stvořitelské dobré a proteče srdcem, tak se stane tělem, tak se to zmotní, tak se to zrealizuje. Amen? Slovo má obrovskou moc suma toho, co jsme, je suma slov, které eh, protekly naším srdcem. To je úvod k dnešnímu kázání. A teď si vyzvedneme příběh, který ukazuje, jak Boží slovo pracuje a co nejvíc dělá s naším srdcem. Eh, slovo nejvíc, co dělá s naším životem v našem srdci, tak buď ho oživuje, dává mu to světlo a život, v něm, v slově, je světlo a život. A když Boží slovo je dopraveno do našeho srdce, tak se rozáříme jako baterka, do které dáš nabitý baterie. Svítilna. Bible říká, že náš duch je svítilna. A svítí tehdy, když má energii každá svítilna a náš duch naše oko svítí tehdy, když má Kristovu rému, Boží slovo v našem srdci, energizující. Boží slovo je živé, účinné a mocné. To je to pravdivé Boží slovo, že tě Bůh miluje, že tě miluje Bůh, že proto tě stvořil, proto si na tomto místě, já tě mám rád, ty mě máš rád, toto udělal mezi námi Bůh. Haleluja. A teď nás takhle zhromaždil, aby Boží slovo Kristova réma bohatě přebývala v našem srdci. Aby táto energizující moc protekala cez naše srdce, aby si se rozářil, rozsvítil. Amen? Oživuje a dává světlo. A nebo zabíjí. To znamená, že uh, uh, jednoduše, jednoduše uh, má slovo obrovitánskou moc. A teď se pojďme podívat na příběh, a to, jakou důležitost má Boží slovo, velice dobře porozumíš, protože ti Boží slovo ukáže, že je eh, důležitější, jak eh, tomu rozumím a jak o tom mluvím, a je to důležitější, jak to slyšíš a jak tomu rozumíš a jak to chápeš. A Boží slovo má moc to celé pozvednout na vyšší úroveň. Najdíte první Mojžišova, 27. kapitola, od 26. verše. A tu je příběh, kdy uh, Jakob eh, je požehnán Izákem, anebo když Izák eh, žehná Jákoba a když k němu přichází Jákob Jakob a následně Ezau. A tu uvidíme a porozumíme, jako Boží slovo má moc. A znovu zdůrazňuji, kdo sem kliknul od této části, aj u e, záznamu sledování, je to jedno z nejdůležitějších kázání na tomto světě, které jsem kdy kázal. Protože dnes, když vytrváš dokonce takové věci, uslyšíš, jaké si v životě nikdy neslyšel, a které ti takové věci e, odhalí, jaké si neměl nikdy ještě odhalený. Haleluja! Když teče Boží slovo, tak takhle to chodí. 27. od 26. Nejdřív proč tu? Potom mu jeho otec Izák řekl, nůže přístup synu a polib mě. I přistoupil a políbil ho. Izák e, ucítil vůni jeho šatů a požehnal mu slovy. Hle, vůně mého syna je jako vůně pole, které požehnal hospodin. Bůh ti dá z rosy nebes i ze žírnosti země také hojnost obilí a nového vína. Národy ti budou sloužit a lidé se ti budou klanět. Staň se pánem svým bratrům a budou se ti klanět synové tvé matky. Ti, kteří tě proklínají, jsou prokleti a ti, kteří ti žehnají, jsou požehnáni. Jakmile Izák Jakobovi po, e, e, přestal žehnat, jen co Jakob odešel od e, svého otce Izáka, stalo se, že jeho bratr Ezau přišel z lovu a také on připravil lahůdku, přinesl svému otci a řekl mu, Kéž můj otec vstane a pojí z úlovku svého syna, aby mi požehnal. Jeho otec Izák mu řekl, kdo jsi? Odpověděl, já jsem tvůj syn Ezav, tvůj prvorozený. Izák se strašně roztřásl a řekl, kdo to tedy byl, kdo ulovil zvěřinu a přinesl mi? To nejsem, byl já. <laughs> kdo ulovil zvěřinu? Eh, pojedl jsem ze všeho dříve, než si přišel a požehnal se mu. A bude požehnaný. Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného a hořkého křiku a řekl svému otci, požehnej mě také, eh, tak, eh, požehnej mě, také mě, otče. On odpověděl, tvůj brat lstivě přišel a zmocnil se tvého požehnání. Ezav řekl, ne nadarmo má jméno Jákob, když mě již dvakrát podrazil, zmocnil se mého prvorozenství a hle, teď se zmocnil mého požehnání a zeptal se, co pak si už pro mě nezachoval požehnání? Izak Ezavovi odpověděl, hle, ustanovil jsem ho tvým pánem, všechny jeho bratry jsem mu dal za otroky, i obilím a novým vínem jsem ho zaopatřil, co tedy mám učinit pro tebe, můj synu? Ezav řekl svému otci, což pak máš jen toto jedno požehnání otče. Požehnej mě také mě, otče. A Ezáv e, e, pozvedl hlas a rozplakal se. Jeho otec Izak mu pak odpověděl, hle, tvé sídlo bude bez žírnosti země a bez nebeské rosy, z hůry budeš živ ve svém eh, ze svého meče, ale svému bratru budeš sloužit. Když se budeš toulat, strhneš jeho jho ze své šíje. Proto požehnání, kterému otec požehnal, Ezav na Jakoba zanevřel. Ezav si pro sebe eh, eh, zanevřel. Amen. Proto požehnání, kterým mu požehnal otec, Ezav na Jakoba zanevřel. Amen. Bratři a sestry, toto je mega příběh. Požehnal jsem ho, říká Izák Ezavovi, Jakoba, teda bude požehnaný. Když je někdo požehnaný, bude požehnaný, bratři a sestry. Amen? To je první věc. Mluvíme stále o tom, jakou obrovskou moc má slovo. Giganticky obrovskou. Když se dostaneme k tomu topu dnešního odkazu, co si v životě nikdy neslyšel a co je mega důležité, tak tě na to upozorním, dobře? Ale předtím hromadíme všechny pravdy o moci Eh, božího slova a o moci slova jako takového. Požehnal se mu, bude požehnaný. Když zjistil Izák, že ho Jakob podvedl, eh, velice je napsané, že se roztřásl. Za prvé. Za další, když Ezau toto viděl, ten byl úplně vyřízený z toho, takovým způsobem, Eh, že, že nám to nedochází eh, z toho příběhu, jak hořce a eh, křičel a brečel. O čem to mluví? Poslouchejte, každý, Izák, Jakob a Ezav věděli, jakou moc má Boží slovo, jakou moc má požehnání, jakou moc má slovo jako takové. Každý jeden to věděl úplně dobře, úplně perfektně. A teď, jakou další moc má Boží slovo takovou, že eh, bez ohledu na to, že Jakob podvedl Izáka, že Izák byl podvedený a že žehnal, teď dávej pozor, žehnal v domnění, že Ezava a žehnal eh, přitom úplně někoho jiného. To znamená, že, že on neviděl, kdo tam je, seděl na té židli, e, e, si to představ že sedí na té židli e, Jakob a on se domnívá, že Ezau. A proto, že, že e, a teď je důležité, ke komu ta slova jdou. E, a oni jdou k Jakobovi bez ohledu na to, že žehná Izák, který si myslí, že jdou k Ezavovi. On je slepý. Čiže on má na mysli Ezava a Ezavovi žehná, jenže před ním stojí Iz, e, e, Jakob a k Jakobovi jdou slova. A když se to doví, tak si představte, že e, Jakob, e, mluvíme o moci slova, Jakob neříká, beru zpět. Beru zpět, anuluji, protože byl jsem podveden, pro podvod Jakobův to žehnání nemá uh, uh, význam. Pro to, že jsem byl podveden a neviděl jsem, nemá to uh, význam a anuluji to, beru zpět, anebo to neplatí. Nedá se. Oni věděli, že to nejde. Oni věděli, že to nejde. To znamená, představte si Izáka, že má, že má uloženo Eh, slovo požehnání ve svém srdci pro svoje děti. Teď mi dochází, já jsem to udělal dobře. Haleluja! Lebo hned mě teď napadlo, že když jsem já svým dětem žehnal, anebo budu žehnat, či mám pro ně e, srdce. A já jsem si ho, chvala pánovi, připravil e, e, a připravoval se na to, kdy se měli narodit a když se narodili, tak jsem všechno podřídil tomu, aby jsem první řekl do jejich života požehnání. Možná Izak byl silnější, možná, možná si to požehnání celé, celé, Eh, utřásl, nazhromáždil, eh, eh, vyformoval na svůj čas. Tak to byla nějaká tradice a asi všechno, všechno dobré asi oni odevzdávali někdy, kdy už byli dospělí, hotoví to nést, ty jejich děti, a kdy už už pomaly Izak odcházel, asi to byla taková situace, lebo byl slepý, neviděl, už už byl hodně star, to znamená, mohl kdykoliv zemřít, že? To znamená, eh, to dozrálo, že jim bude žehnat a oni byli dospělí. Já jsem to udělal tak, že, že prostě jsem si to zhromažil, když jsem věděl, že už se jdou narodit. A když vy, vylezli na tento svět Ester, Vika, Pasky, kdo tam stál? Ha! ne, ne, ne, nejdřív eh, eh, je máma vybavila těmi věcmi eh, do života, tím materským mlékem, aby ta kontinuita přechodu z temnoty do světla, z břicha na venek byla, byla co nejkomfortnější, aby to fyzicky, biologicky přežili, dala jim prostě mléko, dudlik, plenku a nevím co. A když už, když už zaznamenali, že jsme tady, můžeme pomalu se rozhýbat v tomto světě, tak jsem je vzal a požehnal jsem jim. Duchovný požehn Vzal jsem je a e, instruovaný písmem, nikoho jsem po cestě nezdravil, kdo mě zdravil, šel jsem jako s prorockým slovem a na nic jiného jsem nehle. Vzal jsem je, zavřel jsem se za dveře a tam jsem ji požehnal. Jedný, druhý, a třetímu. A už to běží. Haleluja! tak jsem jim požehnal, že mu už více požehnat nemusím. <laughs> ale, a ne jim, ale aj e, dětem tady e, e, v zhromáždění. Chápete to, že ten Izák měl slovo a věděl, že to, když vyřkne, tak prostě je to vyřknutý a je to odevzdaný, je to daný. A že, že ta síla, ten náboj toho, že, že, že jak to odevzdal, jak věřil v moc toho slova a jak, jaké to je celé vážné a důležité, že, že řekl, že když to budu dělat, tak chci být v rozpoložení, v jakém jsem e, fyzicky e, tehdy, když s ním e, tu divinu, jo? Od, od, od Ezava. Když mu to dám, tak chci, aby mě Eh, tým eh, na té fyzické úrovni, materiální, dostal do toho nejvíce rozpoložení, aby, aby jsem to prostě nacapil na něho s největší sílou. To znamená, že oni tomu perfektně rozuměli. To znamená, že když ho obelhával eh, Jakob, tak prostě si oblečili jeho šaty. On přišel a přivoněl, eh, eh, přivoněl eh, k jeho šatům. On, on si ho kreoval s tím požehnáním, říká, že to požehnání je jako vůně toho pole, tak voní můj syn a, a prostě najedl se to, toho nejlepšího, dostal se do nejlepšího stavu, prostě tu cestu uhladil mezi ním a Ezavem co nejvíc. Jen tam byl Jakob a bum, bum, odevzdal to a, a řekl, že já, když to takhle s tou vážností, jak tomu přistupuji, prostě řeknu, to se nedá vzít zpátky, to je prostě vyřčený, to je tak, jak to je. Věděl to Izak. Mluvíme o tom, jakou obrovskou moc má slovo. Věděl to Jakob a věděl to i Eza. Všichni to věděli. Všichni to věděli. A když se to dověděl, tak nemohl říci, chápete, neřekl to ani Izak stop, beru zpátky, eh, anuluji, eh, neplatí to, protože existuje lidská spravedlnost, existuje lidský právo, kde, kde eh, lidé, protože vědí, jaký jsou, dělají chyby a jsou lstiví. Čiže dělají chyby omylem a dělají chyby na schvál. A v kombinaci tak mají e, právo a různé retro návraty. To znamená, jsou soudy, jsou práva, bereme zpátky a kdo to takto neplatí a kdo to takto platí, ale ak by se stalo toto, tak neplatí to, že to neplatí, ale platí to, že to platí. V případě, že by platilo ještě něco dalšího, tak neplatí vůbec nic. A takhle na soudě to běží, že? Ale co se týče duchovního požehnání, prostě eh, mohli tam přijít právníci jakýkoliv z Harvardu. z Anglie tam, z toho Oxfordu, že? Z Karlovy univerzity, ústavní právníci tam mohli, všichni tam mohli přijít. Churchill, Zeman tam mohl přijít. Z Plzně. Všichni tam mohli přijít a nikdo by to nezanuloval. <laughs> Ha? Moc slova je obrovská. Nezanuloval to ani Jakob, eh, ani podvodem, ani odhalením Ezau, ani eh, prohlednutím Izak. Nikdo. Velice se třásl a teď mluví zásadní věc. Ezau. Eh, eh, protože mu říká, že, že dej mi požehnat, teď se jakoby nerozumějí a teď si vysvětlují věci, jo? To znamená, že ty si vymačkal na něho ten citron, tak uh, eh, vymačkají na mě ho znovu. A on říká, či snad jsem ho nevymačkal tak, že už se více vymačkat nedá, co vymačkám na tebe, když jsem na něho vymačkal uh, všechno. A on mu říká, Nejdřív uh, uh, takhle odpovídá uh, Izak. A Jakob říká, a nemáš druhý citron? Teda když si na něho vymačkal můj citron a on mi ukradl slovem. slovem. víte, jak mu prvorozenství ukradl za, za, za, za čočku? tak, že eh, on mu ju ukradnul a za to nemohl zanulovat. Právník by to anuloval, že prostě byl v rozpoložení totálného hladu a on mu červenou čočkou popod nos prostě šimrinkoval voňavou. To znamená, že byl v totální prostě, eh, nebyl svůj právník, když mu odevzdal eh, prvorozenství. To se prostě nedělá, to je podvod, anulujeme. Ne, Řekl, vzal mi takhle a víte, jak to bylo? On mu říkal, že de, dej mi najíst. On mu neřekl, že koupím za prorok, dej, dej, dej mi najíst. On říkal, dám ti v pohodě, jen mi normálně takhle řekni, že mi dáváš prorozenství. A on říká, nač, nač, nač mi bude a dal mu ho, uh, uh, uh, dal mu ho a dal mu ho, ví, ví, víte, co je důležité? Důležité je, že, že ne, že jak to myslel vážně Ezau, důležité je, jak to myslel Jakub vážně. Ezau mohl říkat, že já jsem to eh, říkal mimo, já jsem to říkal v takovém rozpoložení, byl jsem velice hladový. Důležité je, jak Jakob tomu věřil. Ty jsi to jednou řekl, ty jsi mi ho dal. Já jsem to chtěl, já jsem to myslel vážně, je moje. A on to věděl, že prostě Ezau, že to neuhraje, že, že poslouchej, eh, to, to na soudě neobstojí, vrát, berem si zpátky prvorozenství, protože uh, hoc uh, bylo v, v legraci, za prvé bylo odezdaný v legraci, za druhé ve velkém hladu a za třetí prostě mísa čočky s totálním požehnaním celoživotným, to prostě, to se anuluje, to je podvod. To je podvod. A Jákob, který byl podvodník nazván, patař, to znamená říká, no je to podvod, <laughs> jakože je to podvod, ale prostě jsem to koupil. Já jsem ti to řekl, za misku celé prvorodenství, ty si souhlasil, je moje, já si ho nedám, je moje, hotov jsem. Slovem. A on říká, on, on věděl, že nemá sílu to prostě vzít. Tak, jak měl sílu to odevzdat, tak nemá sílu to vzít. Eh, eh, eh, zpátky a s to, týmto posílením prvorozenství, s touto šancí, lebo aj my jsme prvorození v Kristu, Kristus je prvorozený, touto šanci byl posmělen a toužil dále po, po tom, aby mu otec požehnal. A Ezav říká, takže nemůžeš aj mě tak požehnat? On říká, že ne, vymačkal jsem celý citron na něho. A on říká, nemáš druhý citron? A e, ten samý? A on říká, jak mám ten samý, jsem ho celý ti říkám, vymačkal na něho, to znamená, když jsem mu dal rosu nebe, je jenom jedna rosa nebe. Je jenom jedno pole, je jedno, jedno pro, prostě, já to nevím e, e, ti dát e, to, co je jedinečné, co jsem dal jen jemu. Čiže nemůžeš to dát to samé mně, nemáš eh, eh, druhé to samé, ne. A nemáš pro mě nějaké teda. A tu, bratři a sestry, je téměř skoro klíčová záležitost. Nemáš a je tu klíčová záležitost, protože jsou další zjevení v Biblii. Nemáš pro mě jiné požehnání? A on mu požehnal. A jak mu požehnal? Řekl mu, že bude se živit mečem, že bude bydlet v poušti mimo rosu z nebes a že se bude klánět bratrovi, ale potom je tam napsané, že ale sejme budeš živ ze svého meče, ale svému bratru budeš sloužit. Když se budeš toulat, strhneš jeho, jeho ze své šíje. Proto požehnání, který mu otec požehnal, Ezav na Jakoba zanevřel. A víte, že ho chtěl zabít. To znamená, že <laughs> měl jedno požehnání, eh, eh, tu čteme, které mu dědičně patřilo, dědičně mu patřilo a získal ho podvodem Jakob a eh, říká, nemáš druhé a druhé požehnání bylo toto, které když si Ezau eh, dal dohromady s tým prvým, tak totálně ho chtěl zabít, zanevřel, eh, na, na zane, zanevřiť, ale neřekl, poslouchejte, neřekl eh, otci Izákovi, že toto si nech. Toto si nech. To dej někomu jinému, to je nechci, anebo ak máš toto pro mě, tak nechci, nechci nic jiného, ale je napsané, že proč zanevřel, tam není napsané, proto pseudo požehnání zanevřel na něho. E, tam není napsané, protože otec neměl co dělat, tak vysmoklil, prostě se dělal, jakože mu žehná. Ale poslouchejte, to, co mu řekl, přesně se na něm naplnilo. A toto je první krok k tomu, o čem dneska jdeme mluvit, jako boží slovo má obrovskou moc a co vlastně dělá, když přijde do života člověka, protože toto je mega příběh. K tomuto příběhu je zapotřebí, bratři a sestry, dodat jedno důležité slovo z Nového zákona, které, když tento příběh jsem já četl a dlouho, dlouho, dlouho uh, uh, jsem proti němu prostě stál v takovém, v jakém teď proti němu už nestojím. Toto, když si pročteš, tak zjistíš, alebo máš dojem, že Eza měl brutálnou smůli, smůlu na všech, na všech, eh, na všech frontech, ve všech eh, mí, eh, mezích mírách měl brutálnou smo, smůlu, protože jeho prvorozenství vzal, vzal Jakob. Měl bratra, který byl podvodník, mladší, kterému ukradl prvorodenství. Když se rozdávalo požehnání, tak otec slepý

Další smůla, Bůh to všechno viděl. Dopustil to. Nezanuloval to. Aj, aj, aj, aj, aj. To čteš a říkal, ale, ale hlavně, aby jsem nebyl, nebyl jako Ezau. A Ezau, a dobře, že nejsem e, e, jako Ezau. A ještě apoštol Pavel, hyperapoštol, říká, že Bůh Ezava od života matky nenáviděl, a Jakoba miloval. To znamená, ještě když byli v břichu. Ja, <gasps> ah! ja, ja, ja, ja, ja, ja. A teď Bible přiznává, že Jakob lstivostí vzal prvorozenství. Že to byl podvod. Bůh nikde, vidíte v Biblii někde, že by to Bůh uh, uh, anuloval? Že by se k tomu vyjádřil? Ne, vidíme všude, že nám nadržuje Jakobovi, podvodníkovi a Ezavovi. Eh, ne, ale nový zákon uspokojuje nás, křesťany, že říká ze zjevení, že Ezav byl smilník, že eh, ho nenáviděl Bůh od života matky a je to teda boží slovo a tečka. A to, že příběh prostě se jeví jinak, ale v novém zákoně Bůh říká něco jiného, tečka. Ale si představte, že není nový zákon že v době 300 let po tomto příběhu, žádný nový, žádné zjevení, že Ezau byl smilník a že Bůh ho miloval uh, Jakoba dříve jako on. Nemáš, nejsi křesťan na novozákonní uh, písmo nemáš, tak, tak potřebuješ nějak získat zjevení, že se v tom vyznat. Uh, uh, amen? Teda uh, znáte to místo, že Ezava Bůh nenáviděl od života matky? A Jakoba miloval? Máte odpověď? Proč? Když jako byl podvodník, drž, držel za patu eh, Ezava, když se eh, narodili, bojovali v, v, eh, v lůně matky už a uh, ho nazvali, nazvali uh, podvodníkem. Ha? Co to znamená, že ho nenáviděl? Víte, co to je nenávist? Jak ho mohl nenávidět od, od eh, života matky? Ještě se ani nenarodila, už ho nenáviděl. Víte, že to je v Biblii? Jsme křesťané, my jsme se k tomu dostali. To jsou písma, které my obhajujeme, kterým my věříme. Eh, eh, je Bůh spravedlivý na základě tohoto? Davide. <laughs> Je? A proč vysvětlí? No, ví dopředu věci, no, dobře. Jak a jaký potom Ezau bude? Jako protože věděl dopředu, tak ho dopředu nenáviděl, jo? Co? Nahlas. No. Takže to bylo boží rozhodnutí, jo? Tečka. Jo? Vybral si Jakoba a hotovo, jo? Je to tak? No tak to je, to čteme, ale proč? Jakože, co je na tom spravedlivého, že dva kluci jsou v lůně matky a jedného nenávidí a druhého miluje. Jakože on ho dopředu nenáviděl na základě toho, že dopředu věděl, jaký bude zlý. pohrdl rodovi, to se ti řekne. A když byl hladový a ta čočka? Že jsme boží děti, aby jsme je nepohrdli. Uh, jo? Čiže Bůh nás varuje. <laughs> Že pohrdl rodovým právem. Hmm? No a potom brečel. A řekl, on mě, on mě eh, eh, to se ti řekne eh, nasycenému, když máš tamto čočku vonou v Kavlandu, prostě v regále. Ale já jsem byl hladový, brutálně jsem přišel z lovu, nic jsem neulovil a tento mamánek doma vařil čočku. A foukal na mě prostě tu vůni z kotle. No mi pá, co to má s pánem zapřít pána? Teď se bavíme, že jsem byl hladovel z pole. Ale ty to odstahuješ, jaký, jaký rodový práv. Nezapřel prostě. S ním eh, jako vždy... No prodal, <laughs> prodal, ale eh, ho, Bible mu přiznává, že ho i v tom olstil Davide. Však jo, čo, co však jo, je pravda. On ho olstil, chápeš, on mu tu vůni čočky do nose pouštěl. On ho omámil, chápeš? On ho omámil a v omámení, v poblouznění z čočky, pod vlivem čočky to prodal. Co? Ale nebavíme se chucpe, to je prostě podvod, <laughs> Davide. To je podvod. Normálně, když si o tebe prvorozenství, tak tě za střízlivého, najezeného stavu posadím a zeptám se ti, či uvědomuješ si, co děláš. Že ho už potom nikdy nebudeš mít. To je seriózní e, eh, koupané. ne? On pod nátlakem prodal, nesvouprávný prostě, ne? Co, proč neobhajuješ eh, Ezava, Jakobe, uh, uh, uh, Jakobe, Davide? Proč neobhajuješ Ezava? Ty nehajíš Jakoba. Nesl následky, to, ty to strašně zjednodušuješ. Nesl následky, prostě obelhal ho, řešme tento, tento původ. No za to dostal, ale měl vás si vrátit prvorozenství, ne? nešlo. to. <laughs> Co byla? A... No dobře, tak on ho měl, ale ještě e, potom co udělal? Se převle, převlekl za něho. To nebylo hezký. <laughs> Víš, kolik koření na divinu tam, na, na, na zvěřinu tam nasypal, prostě do ty, do kozy? Chápeš, on měl, co, co, co, co on by měl ve vnitru? Vždyť on prostě úplně měl svědomí, Jakob. Normálně čuměl na Izáka, chutná tati. Máma, mámu do toho netahej prostě. <laughs> to je důležité, jo? Jakob neuměl vařit, jo? Jakobovi vařila mama, jo? Ty. Jsme na váškach, protože David je advokát jako z Harvardu, naozaj prostě. Vlastně mama za to může. A jsme u toho. Tímto příběhem jsme chtěli říct, že za všechno může máma. Takže Eza podvedený Jakobem jsou oba dva z toho vojenku, může za to máma. Ale Davide, Bible říká, že ho podvedl Jakob, ne máma. Na, jak ho navedla? Jo? Ty tam půjdou do basy všichni. No dobře, tak to, tu, tu, musíme tuto kavzu rozdělit, tam je více trestných činů. <laughs> ne? Bible říká, že ho podvedl uh, eh, Jakob. Proč už od uh, založení, uh, uh, od po, početí anebo od života matky nenáviděl uh, Bůh Jakoba? Pardon, nezava, jasně. <laughs> Proč? Proč? Tak pojďme na to, bratři a sestry. Dobře? Uh, víte, že člověk ví nenávidět? Víte o tom? Víte, že? Uh, když Bůh nenávidí, ne nenávidí, ne nenávidí, ano, tak jako člověk. Když nenávidí člověk, tak člověk nenávidí ze své porušenosti, ze svého zranění, ze svého odmítnutí, je úplně v destrukč, destruovaném stavu v destrukční síly, v síle. Amen? Tuto nenávist my v sobě máme, anebo jsme ji zakusili. Zakusili jsme je o těch, kteří takhle nenávidí, nenáviděli lidi a produkovali a vyprodukovali jsme ji i my. A když jsme se znovu zrodili a dostali jsme se k písmu, tak jsme viděli, že Bůh ho nenáviděl uh, od života matky a my si myslíme, že když Bůh nenáviděl, že on nenáviděl tak, jako uh, nenávistí, jako my jsme zakusili a zažili. Ale to je úplně něco jiného, bratři a sestry. Protože my jsme jenom stěží věděli nenávidět božím způsobem hřích e, před znovuzrozením. A pravděpodobně vůbec. Víte, že Bůh například nenávidí hřích. Amen? Ale říkáš amen, ale teď je otázka, otázka, Eh, stále, co Bůh ti myslí, nebo jak se chová, nebo jak jedná, když nenávidí. A já se vás ptám, eh, nenáviděl skutečně Bůh Ezava? Odpověď ano. Víme, co to je, když nás někdo nenávidí, anebo když někoho nenávidíme. A říkáme, že Bůh ne nenáviděl tímto způsobem Ezava. Když člověk nenávidí, alebo je nenáviděn, tak destruuje, anebo je destruován. Je to strašně zlá negativní síla. To, že Bůh nenáviděl Ezava, je úplně něco jiného, protože víme to podle čeho? Víme to podle toho, že požehnal ho, požehnal ho, Ptám se, bratři a sestry, a vy, kteří to sledujete, požehnal Bůh Ezava? Požehnal. Kdyby ho nenáviděl lidskou nenávistí, nikdy by ho nepožehnal. Nikdy by ho nepožehnal. To znamená, ta nenávist musela být jiná a byla jiná a nebyla to nenávist, Nebyla to nenávist ta, kterou má člověk ve svém porušeném eh, srdci. Člověk má nenávist ve svém srdci ze zranění, z odmítnutí. Bůh nenávidí ze spravedlnosti a dokonalosti. Co to znamená? že byl to jiný druh nenávisti, byl to boží druh nenávisti a tento boží druh nenávisti se překládá do naší lidské řeči jiným slovem. A to jiný slovo, kterým se překládá tento druh nenávisti, bratři a sestry, je preference. Preference. Jinými slovy, Bůh preferoval, miloval Jakoba od života matky a nepreferoval Ezava od života matky před narozením. To, že ho nepreferoval, Ezava nepreferoval ho pro, nepreferoval ho pro ten boží plán, pro který preferoval Jakoba. A tu táto nenávist nebo preference končí. A skrze tento příběh dal najevo Bůh, že jeho vůle je dobrá a dokonalá a že když se dostali aj Izák se celou rodinou, s celou tradicí, která z pravdy vycházela, Lebo ze správdy stvoření vycházelo, že prvorozený e, bral prvorozenství, e, bralo požehnání. Ale lidé byli porušeni tak, že to, co byla tradice od stvoření, od dokonalé boží vůli, tak to se porušilo skrze hřích. A boží dokonalá vůle je boží dokonalá vůle nad tradicí lidskou a dokonce nad tou tra, eh, tradicí lidskou, která pochází z eh, pravdy, kdy Bůh stvořil Adama a Evu a odtedy to tak bylo přirozené. Protože uvažujte normálně když teda Bůh chtěl, aby se množili a plodili lidé a jedna rodina měla více dětí, uvažoval Bůh někdy, že to nejlepší bude mít ten první? A druhý a třetí a další budou mít horší věci? U žen? Uvažujte, bratři a sestry. My uvažujeme z lidské tradice, my uvažujeme z něčeho, co bylo dávno, tohle svět chodí, dokonce to pochází z dobrých věcí, ta tradice, to, že ho i člověk pokroutil, a že se na ní dívá tak, jak se na ní díval Izák. A Bůh se na to tak nedíval, protože on preferoval, miloval a boží dokonalá vůle byla pro Jakoba, aby skrze něho šlo na svět ten boží vliv, který šel, skrze kterého eh, vliv šel cez Jakoba na svět plán spásy. Bez ohledu na to, že se narodil druhý. A pre Ezava měl Bůh ohledně tohoto plánu nepreferenci nebo nenávist a pro Ezava měl ohledně plánu pro něho lásku a požehnání. A už se blížíme k odkazu, bratři, a, a k tomu důležitému. Tímto příběhem nám Bůh chce ukázat, že máme objevit dokonalou Boží vůli a ani tehdy, kým ji neobjevíme, a ani potom, když ji objevíme, nemáme, nemáme. Nemáme závidět a nenávidět. Nemáme závidět a nenávidět proto, protože chceme něco, co nám nepatří. Na tomto příběhu ukázal, že to, co podle nastavených e, parametrů patřilo Ezavovi, Bůh ukázal, že v skutečnosti v podstatě od Boha mu nepatřilo. On to měl poznat. On to měl poznat. Víte, jak to měl poznat? Jak poznal Barnabáš, který povolal a uvedl Pavla do služby, že první mezi nimi je Pavel. A pro lásku Boží mu odstoupil místo a Pavel dělal to, k čemu ho povolal Bůh. A já vám chci říci, bratři a sestry, že Ezau toto poznal. Ezau dotedy nevěděl, kým je a proč je takový, jaký je. A Jakob také nevěděl, kým je a proč je takový, jaký je. Huh? Víte, jaký má největší eh, problém člověk? Že v životě byl odmítnut. Proto je tam to slovo nenávist a proto bez ohledu na ty okolnosti se stal tento příběh. Úplně do Evangelia Jána na začátek, kde jsme pročetli 14. verš, že to slovo se stalo tělom a přebývalo mezi námi, tak předtím 13. verš mluví, víte o čem? Mega zjevení. Že Ježíš přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali, anebo jinými slovy ho odmítli. Odmítli ho. Odmítli ho. A jedna největší síla destruktivní, jaká existuje v postoji, v slově, ty slova, které protekají přes lidské srdce a které jsou nejvíc negativní a nejdestruktivnější, jsou slova, které tě odmítají. To je největší mínus, největší váha je odmítnutí. A Ježíš zažil odmítnutí ve svým vlastním, do svého vlastního přišel. Boha odmítlo jeho vlastní stvoření ale vzhledem na to, kdo je Bůh a jaký je Bůh, tak nereaguje na to tak, jako reaguje na to člověk na odmítnutí. Ty, já, každý z nás jsme byli odmítnutí v životě. Zažili jsme odmítnutí. Každý jeden z nás. A nejvíc bolí odmítnutí od těch nejbližších. A každý z nás, jak jsme tu, jsme zažili odmítnutí a to odmítnutí má obrovskou sílu. To znamená, když je někdo blízký, rodiče, když rodič někoho miluje, stokrát mu to dá najevo a raz mu dá najevo, že ho odmítá, tak je to skoro na stejno. A nebo dokonce, uh, uh, když v skutečnosti miluje rodič dítě a to dítě vnímá rodiče tak, že ho spíše odmítá, jako přijímá, tak darmo ho ten rodič miluje, ono se cítí odmítnuto a teda poškozeno a zraněno. A největší destruktivní síla v slovech a v skutcích, kterou člověk na této zemi může zažít a ve svém nitru je odmítnutí. Z odmítnutí plyne zranění a ze zranění a odmítnutí plyne závist. A v člověku se vyformuje světonázor, porušení, jde na vedlejší zlou kolej. Víte, co začne člověk dělat v životě, jak se promítne odmítnutí e, a zranění v životě každého jednoho z nás? Víte, co to, jaký to má největší důsledek? Největší důsledek z odmítnutí a ze zranění v životě člověka je, že člověk chce být tím, čím být nemá. Chce být tím, čím být nemá. A chce to, co mít nemá a začne závidět a nenávidět. A začne jít za věcmi, které nejsou to, co Bůh pro něho má a, a, a nejde, nejde za božím plánem. To znamená, když člověk se narodí a je zabezpečen odmítnutím, tak hledá cokoliv, je ne to, co je boží plán. A víte, co je boží plán pro každého člověka? Boží plán pro každého člověka je, aby našel Boha. A keďže je člověk odmítnut a zraněn, tak hledá cokoliv jen ne Boha. A keďže my sme Boha našli a navrátili sme se k Otci Stvořiteli a poznali Boží lásku, tak Bůh od podstaty vyřešil odmítnutí v našem životě. Lebo už známe Pána. A děje se to duchovně. Bůh nás uzdravuje. Dává nám to, co nám patří, největší požehnání, odpuštění hříchu a věčný život. Ale aj tak v materiálním světě, v světě pozemském, kde žil Izák, Jakob, Ezau, bez ohledu na to, že byli v božím plánu a boží přítomnost byla v životě dědu Abraháma, Izáka a Smlouva, tak se podívejte, jak nenávist destruovala život Ezava, Jakoba a celé rodiny. Všech. Když Jenže ten příběh pokračuje dále a žel křesťané který mají zastřený zrak do té míry, že nevidí, jak pokračuje, který vidí jen ty věci vysvětlené po svém, tak jednoduše nevidí to, že Bůh Ezava požehnal a že Ezau vším tímto vešel do plánu Božího, do toho, co mu zprostředkoval Izák skrze svoje srdce, co a kde a jak bude žít a řekl, že on sejme to jarmo ze svý šíje a když to požehnání dostal, a i tak nenáviděl svého bratra Jakoba. A lidé, ty i já, máme svoje požehnání od Boha. A kým se nestane to zjevení a uzdravení, o kterém dnes mluvíme, bratři a sestry, tak ty budeš stále závidět a chtít něco jiného a být někým jiným, jak jsi. A to se ti z největší pravděpodobností nepodaří, za prvé, a za druhé, to nejhorší, co se stane, mineš to svoje požehnání. A keďže Bůh nechce, aby jsme minuli požehnání, bratři a sestry, poslouchejte teď velice pozorně. Bůh nechce, aby si ty a já minuli své štěstí, své požehnání. Ve všem tom, co máme žít a v čem máme být šťastní, to nežijeme a nejsme šťastní proto, protože jsme odmítnutí, zraněni, závidíme a žádáme to, co není naše. A když žádáš to, co není tvoje, tak nezískáš to, co je tvoje. A když se Bohu povedlo s Ezavem, aby mu zjevil to, co je jeho, a když se mu povedlo, aby ho z toho uzdravil, aby to požehnání dostal, tak bratři a sestry, poslouchejte velice dobře. Tento příběh končí happy endem a ten happy end se vynořuje do světla lidských dějin a do Bible tak, že přichází a jde Jakob a přibližuje se k Ezavovi, protože cítí, že je osud, že se oni sejdou, že jsou rodina. A jde ze, sv, svým životem, který táhá za sebou Jakob, a jde se svým životem Ezal. A když se přibližují k sobě, tak e, e, Jakob, požehnaný prvorozenstvím, naplňovaným Božího plánu, jde Ezavovi. A bojí se, že ho zabije. On, který má plán od Boha, kterého Bůh miluje a preferuje, který má boží plán spásonosný, se bojí toho, který o prvorozenství přišel, že ho zabije. A bojí se do takové míry, že je z něho produkován to nejhorší, co v člověku je. To znamená, že říká, že dám dary, k Ezava neupokojí dary, tak půjde Ráchel s dětma dopředu a když je pobije, před, stráha předsudky, vyvolený Jakob. Kdy, když, je, když je pobije, tak se snad eh, prostě buď je nepobije a zlituje se předtím, anebo se zlituje, když je pobije a když je pobije, už budu vědět, na čem jsem a budeme se prostě být e, eh, e, eh, eh, na život a na smrt a půjde to dále. Ale netuší, ale netuší, že Ezáv je někdo úplně jiný. A proč je jiný? Protože je požehnaný svým požehnáním a proto, že přichází Ezav za Jakobem s láskou, bez nenávisti, s odpuštěním a s láskou. A nastává jeden nejúžasnější staro, uh, uh, uh, biblický, starozákonní, biblický, starosvětský příběh, kdy si padají do náruče a kdy je jarmo z Ezava Eh, eh, vlády Jakoba strženo, proto dneska Arabi žijou úplně požehnaný bez eh, toho, co Bůh má s Izraelem. A Jakob okamžitě duchovně rozumí, co se děje a říká, klání se mu, Ezavovi, klání se mu a říká mu, že bratře, všechno moje je tvoje. A Ezamu, víte, co na to říká? Nepotřebuji nic, bratře. Mám všechno, jsem požehnaný, I love you. Mám tě rád. Hm? Zase mám husí kůži. I love you, mám tě rád. Nemám k tobě nenávist. Jsem uzdravený z odmítnutí, šťastný z toho, jak mě Bůh požehnal. Proto je tenhle ten eh, příběh napsaný. Ezav si vzal Izmaelovu dceru za ženu, to znamená po linii Ezava a Izmaela s ní vycházejí Arabové. A poslouchejte, nenávist, zranění a odmítnutí které nese lidský život, nesou potomci Ezavovi dodnes. A v mnohem je o mnoho více vystupňovaná. Proč je to tak? Protože od nenávisti, od zranění a odmítnutí se nedá vychovat, od toho se dá osvobodit jenom zjevením, jenom když Kristova réma, Boží slovo proteče cez tvoje srdce, tak, jak proteklo cez Ezavové srdce. Cez srdce Ezavových potomků, ak proteklo zjevení Kristovi rémy, tak nenávidí, ne nenávidí Židy. A jednou prorocky se Židé s Arabmi smíří, lebo jsou rodina. Jako brat s bratrem se smíří. A já jsem dneska, z hodou okolností, protože to jsem už kázal v úterý, ale dneska na Instagramu jsem, jsem viděl fotku, co je úplně bezprecedentní, úplně, úplně mega nadpřirozená fotka roku 2020. Je tam saudsko-arabský princ, který si dělá selfie s Netanyahuem. A má přátelský výraz v očích. takové době žijeme. Bratři a sestry, pokud žijeme v době, kdy se svatý duch pohybuje na zemi a dokáže smířit Araby ze Židy, a my ten příběh máme stále ti zapsané v Biblii. Minimálně bychom mu rychle měli porozumět. Minimálně a potom otevřít do široka svoje srdce před Kristovou bohatou rémou, aby nás uzdravovala, aby nás uzdravila z nenávisti, ze závisti, z toho, aby jsme hledali to, co nám nepatří. Víte, co Ježíš udělal, když ho odmítli jeho vlastní? Bible říká, že odpustím, lebo nevědí, co činí. Amen? Milujte ty, který vás nenávidí. Toto se dá jenom z toho zjevení, že víš podstatu, proč tě někdo nenávidí. Když tě někdo nenávidí, tak tě nenávidí proto, protože si myslí, že to, co máš ty, patří jemu. A myslí si, že to, co máš uh, uh, uh, ty, to, co on nemá, že protože to má on a ne ty, tak ty to nemůžeš mít. A myslí si, buď, že si mu to vzal, anebo že to je jenom jedno a má to on, teda ty to nemáš a nebudeš mít. A nebo že on to má, protože má schopnosti a ty je nemáš, proto to nebudeš mít. A těch důvodů, proč si člověk myslí, že nebude mít to, co má někdo jiný, může být milion, který si člověk vysvětluje, ale suma všeho je, že se tomu říká závidění. A závidění je z odmítnutí, z nenávistí, z paralýzy toho, aby si šel za tím, co Bůh pro tebe má. Proto dopustil mezi Ezavem a Jakobem Bůh to, co dopustil, aby nám ukázal, že nad tím vším je Bůh, spravedlivý, dobrý, laskavý, plný moci a dává nám toto slovo, tento příběh k tomu, aby ty si žehnal své nepřátele. Protože bratři a sestry, poslouchejte velice pozorně. Slyšeli jste slovo nepřítel, nepřátelé. Nepřítel a nepřátelé to jsou lidé, kteří závidí a kteří se do tohoto postavení kladou kvůli zranění a závistí a odmítnutí a rozoznání toho, že rozoznali, že nemají to, co by měli mít, nemají to, co jim patří a má to někdo jiný. Nic jiného nepřátelství negeneruje. Tak je to mezi satanem. Satan, satan taky si myslí, že Bohu nepatří to, co má, že to patří jemu. Proto jsou nepřátelé. Proto jsou nepřátelé. Proto jsou lidé nepřátelé, protože ten, kdo je nepřátelský, zlým způsobem si myslí, že ten jeho nepřítel má to, co patří jemu, že buď mu to ukradnul, anebo že on na to nemá právo a já na to právo mám, anebo že je to v podstatě moje a není to jeho. A Bůh se z toto všechno ukazuje tobě i mně, že je všemohoucí Bůh a dokáže dát každému to, co mu patří, to, co pro něho má, to dobré. Proto poslouchejte velice dobře. Když někdo něco má, když někdo něco má, tak mu to nezáviť, ale mu to přej. Už víte, proč Ježíš říká, že žehnejte svým nepřátelům? Protože žehnat svého nepřítele znamená, aby ho Bůh ovlivňoval svojí sílou, aby získal to jeho požehnání. Lebo když tvůj nepřítel a můj nepřítel pozná, že má pro něho Bůh to jeho skutečné požehnání, tak půjde za tím požehnáním a opustí od nepřítelství vůči tobě. Pokud se budeš bát, že ten, co tě nenávidí, že ti veme to tvoje požehnání, lebo si myslí, že patří tobě, tak budeš taky nepřátelský. A taky vypadneš a přijdeš jiným způsobem o své požehnání. Ale Jakob Izak říká Jakobu, eh, Ezavovi, že požehnal jsem ho, bude požehnán. Když ti Bůh dá tvoje požehnání, ti ho nikdo nevezme. Aleluja. Nikdo ti ho nevezme a je tvoje. A protože je tvoje, nikdo ti ho nevezme a protože ti ho dal pán. Proto se uklidní, ať má každý, co chce Ať má každý své požehnání. Proto se uklidni a věř vo svoje požehnání. Věř, že Bůh je ten jistý včera, dnes i na věky. A když se ptá Ezau, nemáš pro mě jiné požehnání, v zoufalství říká zjevení a pravdu. Teda když toto není moje, bez ohledu na okolnosti, nemáš to moje, a ten příběh říká, mám. Tady ho máš. On ho přijal, uběhla nějaká doba a říká tomu, o kterém si myslel v úvozovkách, několika úvozovkách, že mu ho ukradnul, který se bojí, protože bez ohledu na boží zjevení, které má a v které linii jde, tak je to přece ten Jakub jenom člověk, stále se bojí, sice on má svoje požehnání, které získal podvodem, v úvozovkách právem, a i tak se bojí o život. A i tak není si jistý, či je jeho. Víte, jaký je to pocit, když máš svoje požehnání a nevíš, či je tvoje, či si ho nezískal podvodem? Víte, jak je v nás vbitý hřích? Že když nás Bůh požehnal, aj tak máme takové, že ty jo, když zjistí, lidé, <laughs> jak já jsem ho získal, vlastně ten poměr mé hříšnosti a toho, toho požehnání, které mám, asi, asi mi to bude odňato, anulováno a vzato. A nevím, co dělá Bůh, proč mě stále žehná, proč mi to nevzal, když dopředu ví, jaký já jsem podvodník a co všechno udělám. A Bůh dopředu ví, jaký jsi podvodník a co všechno uděláš. A aj tak ti ho neveme, to tvoje požehnání, ale jak ho budeš hledat, tak ti ho dá ještě víc. Aby se uzdravil aby si se nám soustředil, aby si za to požehnání byl Bohu vděčný, tak šťastný do plnosti, aby si nezáviděl. Aby si kvůli závisti se nedělal ani pokorným. Lebo ty víš, že nemáš závidět. Ale aby si nezáviděl, tak musí tato Kristova réma protest přes tvoje slovo. To, že začneš uh, jí maskovat, a začneš ji maskovat prostě uh, uh, tím, že, že, že se začneš dělat pokorným, poslušným slovu, žehnat je napsané. A nic z toho není réma, pravda Božího slova v tvých ústech, ale je to všechno přetvářka. Tak je potom jeden přetvářkovitý člověk, který je prostě chudý, nahý, zraněný a v srdci zlý, Potom je navenek jeden arogantný chucpe člověk, který je prostě požehnaný, protože má jiné srdce. A Bůh se e, e, říká stále, že, se, že nehledí na to, co, co vidí před očima, ale že se dívá na srdce. Amen. A ze srdce vycházejí věci a ze srdce přetéká Kristova réma a měla by přetékat Boží uzdravující slovo a je tady. Důležité je, či přijmeš. Přijmíte vsazené slovo. Srdcem ho přijmíte. Srdcem. Protože někoho se, co na to říkáš? A on má takový intelekt, že ví, že to je všechno pravda. Je zaskočený. A místo toho, aby ho to od nenávisti uzdravilo, říká, jak to může vědět? Vždyť já si o něm myslím, jaký je to tři tečky, jak kdo mu toto ukázal, kdo mu to zjevil, jak může tímto disponovat, jak, se, jak, jak si to může tak užívat. No protože když ti to ze srdce přetéká, tak tě to tak aj rovno činí. A někdo to takhle směle říká. A někdo říká, to se tak nesmí říkat, bože, to on nesmí mít. To on musí být pěkný, takový pěkný, pokorný, Měl by, měl by 20 let činit pokání, potom by takový dědek šedivý, potom si mu měl dát toto zjevení. Kde na to zase přišel? A proč to on má a já to nemám? Takovou pravdu velkou, vždy to je nesnesitelný. To patří mně. Vždyť přece on má být ten plný nenávistí a odmítnutí, vždyť já ho vidím, ho znám, já by se mu to měl říkat. Že a ah, tady máš, toto přijmi, a ah, měl by jsem ho tím pokořit. Ale víš, proč to mám já? Lebo já tě tím nechci pokořit, já chci se s tebou smířit, já chci, aby tě Bůh uzdravil, já tě chci obejmout, já tě mám vážně rád. A protože Bůh to skutečně v srdci mém vidí, že já tě mám vážně rád, tak mi to slovo dává, aby jsem za tebou s ním přišel. Lebo jsem plný lásky, jsem neškodný, nemůžu ti ublížit, já nenenávidím, Kristova réma, láska jde přes moje srdce. Fukár, teplý prout. Kdyby si nahlédl do mojeho srdce, otevřel svůj život před mým srdcem, tak by si viděl, že prout boží lásky v mé srdci je tak gigantický jako golfský prout v Atlantiku. Ha ha ha ha. A proto jsou tu lidi, kteří se z toho těší, surfují na tom pravdu. Vědí přesně, vodka, to fouká a kam. A na vlně této lásky a rémy Kristovi surfujou. A jezdí a užívají si to v radosti zleva doprava, zprava doleva. Uf. Může mít člověk jakýkoliv malý intelekt, tak ví, kdo ho má rád. Podle čeho ví, že mě máš rád? Podle čeho? Já nevím, či ho má, mám, asi ho má, mám ho, mám, mám ho mít rád, nemám ho mít rád, mám ho mít rád, nemám ho mít rád. Víš podle čeho? Víš, či mám mě máš rád nebo ne? Či tě to těší, či mi to přeješ? že ať má takovýto slova, haleluja, já mu to přeji, je to jeho. Do toho ho Bůh povolal, stvořil, je to prostě můj pastor, můj kazatel, je to ten, který prostě mě učí surfovat. Pokud se na mě díváš, je v kondici, není v kondici mluví o té koroně furt, co, co, co dělá on. zabývá se vážně božím slovem. Asi odkaď zase s tímto přišel. Toto nemůže mít ze svý hlavy. <laughs> Toto nemůže mít. Ne, ne, nemůže. To neplatí. No neplatí. Lidé, nemyslete si, že je to žehnající. To neplatí. On je podvodník, to podvodem získal. Řeknu ti pravdu, nějakým způsobem jsem to získal. <laughs> Ale vidíme sami v Biblii, že to nepopírá, <laughs> že je to moje. <laughs> Toto je můj život. Toto je moje požehnání. Haleluja! Haleluja! Haleluja! Když otevřeš Bibli a tam vidíš, tak no ta, ta, koho, kde se vidíš? V kom se vidíš? Vidíš se v Jakobovi? Anebo se vidíš v Ezavovi? oklamaný prvorozený, zahořklý, odmítnutý, nenáviděný, s chybami, o kterých si nevěděl, samoospravedlňující se, Anebo si podvodník s dobrým životním pocitem. kterého zavalila vlna požehnání, přes kterého přetekla vlna Kristovi rémy. pochop. A chceš být požehnaný. I ty tam, ty. Ano, ty, který si myslí, že se soustředím na ty tady, ne na tebe tam za tou tvojí obrazovkou. Ty, co sedíš v tom křesle. Nemusíš se dělat, že ti to jen tak mimochodem jde. Ty to pozorně teď sleduješ. A chceš být požehnaný ty, ty, ty, ty, každý, musíš projít cestou Jákoba. Cestou marnotratného syna. Kým budeš křečovitě sedět v domě svého otce, Otče, nic mi nedal. Máš i pro mě něco konečně. Či jen týmto hnusákům všechno dáváš. To nemůžeš být ty. To je určitě satan žehná. Takový to drzovný, arrogantný. No, no, Koho vidíš v Ezavovi, v Jakobovi, anebo kde vidíš sebe, který jsi ty? Nemusíš mi odpovídat. Já ti neodpovím, já nejsem jako ty. Drzý extrovert. <laughs> který si rád připomíná, jaký je podvodník a hříšník. To proto, aby jsem tě předběhl. Haleluja. Pro všechny, kteří si myslíte, že jsem zlý, ano. O mnohem horší, jak si to myslíte. <laughs> jsem Jakob. Haleluja. Z příměsí Ezava dokonce. <laughs> Jsem tě překvapil, co? Kdyby se měl biblicky vyjadřit, jaký já jsem člověk, tak já jsem Ezav s Jakubem dohromady. Teda dá byl požehnaný. <laughs> A když chci uchopit požehnání, jsem právě ten, který mi to vyhovuje. Když jsem na žírných polích, hledám pána jako Jakob, aby rosa nebeská padala na mě. Když jsem v poušti, mimo žírné rosy z nebe, tak jsem jako <laughs> Ezaf lovec. Haleluja. Ezavovi Ezav, Jakobovi Jakob. <laughs> Davidovi Dávid. <laughs> Kristýně Kristýn. Haleluja. To jsem vám chtěl dneska říct. Kdyby jsem pokračoval, už se jen opakuji. <laughs> Parafrázuji biblické vážné odkazy. Ale nenenáviď, nebuď zraněný, Konfrontovaný si byl s odmítnutím, ze zraněním z odmítnutí a ze závistí dnes. Amen? Je zapotřebí, aby cez toto protekla Kristova réma, aby si to nechal protec svým srdcem, aby si měl víru, aby si se těšil ze svého povolání a z požehnání, které Pán pro tebe má. Amen? A aby, či už přijdeš z krajiny Sejra, Sejru, ne jako Sýru z Češios, Odkud přišel Ezau za Jakobem, anebo či už ze strany Jakoba, tak aby si se se svým bratrem tam, kde byla nenávist, odmítnutí a nepožehnání a útěk a strach a smrt, aby si se s ním zbratřil, semknul v jednote, v lásce, v pokoji, pod moci, sílou Božího ducha. Aby se to udělo tak, aby v tom bratrovi a v tom objatí byl Kristus přítomen, aby si se s pánem obejmul. Amen? Když se toto stane, tak budeš požehnaný. Nic nebudeš potřebovat, nikomu nebudeš závidět, každému budeš žehnat to znamená, že místo nenávisti, víš, podle čeho to budeš vědět? Že neřekne, dobře, tak mu to přeji. <laughs> Protože s tím nic nenadělám. Ne, víš, když budeš vědět, že mu to přeješ, se budeš z toho radovat. Víte, jak je to vidět? Víte, jak to člověka zaskočí, když zjistíš, že ty, o kterých předpokládáš, že ti dobře chtějí, zrazu zjistíš, že ti nechtějí dobře že ti to trošku regulují. Že pokud vidí nějaký kohoutek požehnání a na ním je napsané Martin, tak oni ho otočí doprava se zavírá, že? Prý ženy nevědí, či doprava doleva, muži to privědí. Ženy to intuitivně, teče, neteče. Jdeš? Co, co to je za kohoutek? Tam je napsané, že potrubí požehnání kohoutek pro Martina. Ty to je otevřený. Zavřeš. To je pro Martina, zavře. Ty přijdeš, říkáš, veď já mám požehnání a neteče. Přijdeš ke kohoutu zavřený. Kdo to zavřel? Že tudy jenom bratři prošli. Jenom křesťané šli kolem kohoutu. Odebereš otisky. DNA. A už se zabýváš čím? No tím, kdo ti zavřel požehnání. otevřeš a musíš se s tím znovu vypořádávat, s odmítnutím, z nenávistí. A řekneš, jo, půjdu zkontrolovat jejich potrubí. A nebo co uděláš? Řekneš, pane, otevři to tak, jak říká písmo. Když to ty otevřeš, nikdo to nezavře. Jo? Čiže, uh, milí, nepřátelé. Chci vám říci, že eh, Boží království se vyvíjí. Na všech kohoutech mého požehnání jsou biometrické prvky. Pokud tam vložíš svoji ruku, budeš to chtít zavřít, tak se automaticky sepne odpojení vnitřního spojení kohoutu s požehnáním a budeš tam točit k závratí mého požehnání do nekonečna a ono bude stále text a přijdeš o svoje požehnání.